вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў аўтар і вядучы праграмы Сергей дубавец сёлета ў студзені мы у вострай браме абвесцілі гэты год годам янкі лучыны акурат на купалле паэту спаўняецца 150 гадоў сказаць пра лучыну, што ён недаацэнены, не вывучаны або загадкавы мала. Ягоныя вершы вартыя самага пільнага перачытвання і эстэтычнага аналізу. У ягонай біяграфіі пасля кожнай пазіцыі хочацца паставіць пытальнік. Прытым менавіта лучына стаў той асобаю, ад якой пачалі адлік беларускія адраджэнцы два стагоддзя менавіта ягоную кніжку будучыя на шаніўцы выдалі першай у 1903. Сёння гаворка пойдзе пра дзіўныя збегі ў біяграфіі паэта і пра тое, якую ролю ў ягоным жыцці адыграў іншы творца з нашага краю Васіль фон Роткерх. Але найперш іншы сюжэт. Углядаючыся ў партрэт янкі лучыны, я злавіў сябе на думцы, што ведаю гэтага чалавека прычым не толькі знешне ведаю а быццам не аднойчы гаварыў з ім і нашыя гутаркі пра час і прыгожае пісьменства тэмбар ягонага голасу і манера выказваць думкі мне добра знаёмыя ёсць такі сучасны літаратар вылеты янка лучына гэта алесь аркуш зачараваны падабенствам я неадкладна затэлефанаваў у полацак у Мой дзед Антон, бадай усё жыццё адпрацаваў на чыгунцы. Нейкі час нават узначаліваў маленечкую тагачасную станцыю жодзіна на меншчыне. Ён быў ціхім рахманым чалавекам, чалавекам пры дарозе пісьменнік владимир сіўчыкаў які таксама паходзіць жодзіна і ў дзяцінстве жыў пры чыгунцы напісаў пра майго дзеда апавядання у якім той руйнуе зямлянку што пабудаваў вова сябрамі ля сталёвай шашы варшава москва і слушна зрабіў бо чыгунка не месца для дзіцячых гульняў я ніколі не жыў ля чыгункі і нават ля вялікай дарогі але пачуваю сябе таксама чалавекам пры дарозе на Можа, гэтае пачуццё перадалося праз дзеда, так бы мовіць генетычная спадчына. Наўрадці. Наўрадці мы разумелі, усведамлялі тутэйшую дарогу аднолькава. Дзед Антон бачыў у дарозе зручнае цывілізаванае месца, пра якім можна жыць. Шчасліва ці несчасліва гэта іншая справа, але жыць можна, працаваць і атрымліваць грошы на самыя неабходныя. Для мяне ж дарога гэта жыццё, якое мінае паўз мяне па рэйках ці па асфальце. Пры гэтым месцы майго знаходжання не грае ніякай ролі, ці то тлумная сталіца, ці то глухая правінцыя. Добра пісаў пра гэтае амаль містычнае пачуццё кузьма чорны. Заўважма, як аднастайна называў чорнай свае апавяданні. Ноч пры дарозе, па дарозе, на пыльнай дарозе. Другая частка ягонага раману пошукі будучыні, якая называецца вялікае скрыжаванне, пачынаецца дэталёвым апісаннем гэтыя дарогі. Вялікі шлях з усходу на захад праходзіць каля мястэчка сумлічы, але не праз іх, нават і не паў самае мястэчка, а крыху зводдалеку. Гэты шлях старая маскоўска-варшаўская шаша. канец цытаты. Штогод я бываю ля гэтага шляху паміж жодзіным і барысавам побач з новую аўтатрасую варшава москва мае бацькі пабудавалі лецішча з аднаго боку балацяны лес з другога шаша да якой паўтара кіляметра мае бацькі гаманкую шашу суседку уважаюць за станоўчы збег абставінаў маўляў шкоды не прыносіць затое зручна дабірацца да лецішча на Мяне тая шаша нервуе і нагадвае пра сумлічы кузьмы чорнага. Пры дарозе будуюцца шашлычні, гатэльчыкі, ядальні, станцыі тэхнічнага абслугоўвання, запраўкі, стаянкі і гэтак далей. Але уласным жыццём пры дарозе жыць немагчыма. Тут нічога не паўстае, не замацоўваецца, не фармуецца, не захоўваецца, не спелецца, не пераймаецца на бацькоўскім лечышчы за ўсе дні якія там прабавіў я амаль нічога не напісаў на лецішчы можна частавацца крамянымі яблыкамі або сакаўнымі трускалкамі хадзіць у лес за грыбамі ды ягадамі купацца ў рукатворным стаўку рабіць шашлыкі і сардэчна гутарыць з крэўнамі можна працаваць але не ствараць гэта нават не правінцыйнае жыццё гэта жыццё пры дарозе на вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар і вядучы праграмы Сергей Дубавец. Не ведаю, ці гэтак жа ўсведамляў маскоўска-варшаўскі шлях Янка Лучына. Паэт большасць свайго жыцця пражыў Менску, які знаходзіцца на шляху паміж Масквой і варшаваю. Свае творы дасылаў у варшаўскае жыце і ў пецярбургскі веснік Европы. Паэт відавочна жыў пры дарозе. А тагачасныя менскія газеткі і календары у якіх лучына таксама друкаваўся, нагадваюць сучасныя шашлычні і дарожныя гатэльчыкі. Не паўстае, не замацоўваецца, не фармуецца, не захоўваецца. У 20гадовым веку для мяне не было розніцы паміж янкам лучынай і янкам журбой. Я ўвесь час блытаў гэтых паэтаў. Мне нават падавалася, што менавіта лучына, а не журба пачынаў свой творчы шлях у нашай ніве. На самой справе да нашай нівы было за лучынам яшчэ о як далёка. І толькі нядаўна я заўважыў, як нас парадніла тутэйшая дарога, мяне і янку лучыну. Абое маем псеўданімы, абое пісалі ў некалькіх мовах, нават падобныя вонкава. Прыстойна і найбольш поўна на радзіме лучыну выдалі толькі 1988 годзе гэты год для мяне стаўся знакава насычаны. У 88 я жаніўся. Вышыў мой першы паэтычны зборнік. Нарадзіўся сын Антон. Гэта тыя падзеі, якія дазваляюць укараніцца, замацавацца, пазбегнуць прыдарожнічання. У гэты ж год я пазнаёміўся з творчасцю Яна Неслухоўскага. Падзея наўрад ці гістарычная, як кажуць мае бацькі, проста збег акалічнасцяў, выпадковасць, але і яна мае нейкую таемную наканаванае здарэння. Найбольш мяне ўразіла ў лучыны наступнае адкрыццё. У маіх родных мясцінах адбываліся падзеі збройнага паўстання каліноўскага. У дакументальных нататках паэта скрывавых дзён эпізод з паўстання 1863 году на меншыне я прачытаў, праз гадзіну яны маецца на ўвазе паўстанцы спыніліся ўжо на беразе ракі плесы лёгкі туман пакрывалам слаўся па надлугам і прамяністае сонца што адбівалася ў кропельках цудоўны утваралі малюнак конец цытаты плеса тая што цячэ ў смалявіцкім раёне гэта рачулка майго дзяцінства на На яе берагах я праседжваў днямі з вудаю, купаўся і марыў пра дарослае сапраўднае жыццё. Успаміны пра маляўнічыя краявіды адзінае светлае, што ў мяне засталося з дзяцінства аб родных мясцінах. Астатнія у мяне скралі і лучыну, і паўстанцкія падзеі на беразе маёй рачукі і шмат чаго іншага. Усё сплыло по шляху варшава-москва пасталеўшы я мусіў з'ехаць далей ад гэтай небяспечнай дарогі шукаць жыццё шукаць сваю сталіцу у Алесь Аркуш падобны да янкі лучыны не толькі знешнія і не толькі літаратурнымі манерамі. Аркуш вядомы сваім падвіжніцтвам у справах беларускай правінцыі, у якой ён знаходзіць сваю сталіцу. Сапраўды сённяшні полацак, паводле свайго месца ў жыцці краіны, моцна падобны да тагачаснага менску, невялікага і як быццам незаслужана правінцыйнага гораду у якім амаль усё сваё жыццё правёў Янка Лучына. Ён самы менскі паэт у гісторыі беларускай літаратуры, гарадскі культурны герой, вядомы кожнаму тагачаснаму менчуку і на вуліцах места і ў менскім тэатры, дзе ад імя удзячнай публікі па-беларуску вітаў заезджыя тэатры. Акурат на ганку тэатру яго разбіў паралюш. Хочацца дадаць паводле падання бо гэты паралюш выглядае зручным спосабам як бы цяпер сказалі закасіць ад працы паводле размеркавання ў далёкі тыфліс гэтак мы акурат падышлі да тэмы біяграфічных няпэўнасцяў і каб скончыць папярэднюю думку згадаю што пахаваны янка неслухоўскі лучына на менскай кальварыі надзвычай удзячны быў бы для разумных нашчадкаў аб'ект на ушаноўвання ў якасці гарадской славутасці Менску, дзе такіх аб'ектаў зусім небагата. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў аўтар і вядучы праграмы Сергей Дубавец. Паралюш, які разбіў лучыну проста ў тэатры, калі паэту не было яшчэ і 30 гадоў, выглядае ў ягонай біяграфіі зусім тэатральна. Асабліва калі ўлічыць, што і ўстаўшы на мыліцы, лучына не пакідае свайго ўлюбёнага занятку, палявання паспрабуйце сабе ўявіць гэткага паляўнічага на мыліцах са стрэльбай. Нарэшце біяграфія падказвае, што ў лучыны былі ўсе падставы, скажам так, паралюшавацца. Высветліць акалічнасці гэтага здарэння я папрасіў Сергея Харэўскага. аднаго сонечнага вераснёўскага дня адзін менскі паштар порсткай шоупа юраўскай да кватэры люцыяна неслухоўска пан адвакат атрымаў ад сына ліст і копію ягонага дыплёма паводле дыплёма пецярбургская тэхналагічна інстытуту выходзіла што сын пана неслухоўскага ян цяпер мае ступень інжынера тэхнолага даследчык владимир мархель у сваёй прадмове да збору твораў янкі лучыны піша складывается ўражанне что малады інжынер імкнуўся як мага хутчэй потрапіць на месца працы і магчыма нядоўга гасцяваў у бацькоў у канцы верасня пачатку кастрычніка иван неслухоўскі найбольш верагодна быў ужо у тыфлісе конец цытаты агаворки мархеля магчыма і верагодна мяне насцярожылі чаго плучыну імкнуцца найхутчэй у грузію тады там нішто не нагадывала курорта тамака толькі-толькі задушылі паўстанне абхазаў. За колькі гадоў да таго разбілі паўстанне мінгрэлаў. Дзень за днём працягвалася фізычнае вынішчэнне абарыгенаў уздоўж чыгункі, што пралягла па самым беразе чорнага мора. Адыгаў, убыхаў, шапсугаў. І што за праца чакала яго ў тыфлісе? Начальніка чыгуначных складоў. Вось жа сапраўды вянец кар'еры для паэта чушчужына невядомыя мовы пыльныя склады. Калі б лучына хацеў працаваць на чыгунцы, рабіць гэткую кар'еру, дык ці не больш лягічна было б уладкавацца ў сваіх краёх. І навошта дыплём ягонаму бацьку. Вось тут і ўсплывае яшчэ адзін персонаж. Ягонае імя, захінутае цяперашнім часам, некалі было ва ўсіх на слыху ў Беларусі начальнік менскай жандарска-паліцыйнай чыгуначнай управы Васіль фон Роткерх. Менавіта ад яго залежалі тады кар'еры пачынаючых чыгуначнікаў. Заінтрыгаваны асобую роткерха я звярнуўся да віленскіх архіваў. Высветлілася, што звестак пра яго зусім нямала. Гэтая асоба паўстае ўсё большую, нібы айсберг перад носам карабля пасля першых сваіх літаратурных спробаў напрыканцы 50-х гадоў 19 стагоддзя роткерх надоўга кідае пісьменства прынамсі у архіўных бібліяграфіях я не знайшоў нічога з ягонай літаратуры паміж 1854 і 85 годами але гэтая акалічнасць мае сваё вытлумачэнне у Ужо ў 1861 годзе ён быў віцэ-дырэктарам асобая канцелярыі у справах вайсковага становішча ў варшаве. Затым бярэ чынны беспасрэдны ўдзел у карных аперацыях супраць паўстанцаў 1863. Дакладней не ў вайсковых, а менавіта ў вышукова-паліцыйных аперацыях. Ён выдатна ведаў тую пароду людзей, супраць якіх быў пастаўлены імперый Ён і сам мог быць з імі, але абраў іншы бок барыкадаў. За вялікія заслугі ў справе задушэння паўстання фон Роткерх атрымаў шмат узнагародаў і новыя чыны. Яго прызначаюць туды, дзе можа быць небяспека. Спачатку на адэскую губерню, затым у магілёў, дзе ён колісь скончыў гімназію. І ўрэшце ад 1873 года фон Роткерх у Менску сапраўды яму было не да літаратурных практыкаванняў паўсюль крозіліся бамбісты падпальшчыкі агітатары са сваёй званіцы гледзячы ён меў рацыю нялішняя дэталь да біяграфічных паваротаў нашых герояў у адначасце з неслухоўскім на пару курсаў менш у тым самым тэхналагічным інстытуце вучыўся будучы забойца цара ігнат грынявіцкі хто ведае можа яны і маглі б памяняцца ролямі Таму пільнасць Васіля фон Роткерха была зусім не лішнюю, калі да яго ў канцелярыю завітаў Люцыян неслухоўскі. Дваранін з тутэйшых каталік, адпаведна паляк, мае дом у Мску і маёнтак пад стопцамі. По какому поводу ведаеце у сыну мяне. Уважліва разгледзеўшы паперы, той самы перасланы дыплём, выслухаўшы бацьку, жандарскі начальнік менскай чыгункі кажа не. Ён ведае пра Яна Неслухоўска тое, чаго мог не ведаць бацька. Расійская жандарская машына працавала зладжана ад краю да краю імперыі. Тое, пра што шапталіся студэнты ў паўночнай пальміры, лягала ў пісьмовым выглядзе на сталы ў аршаве, вільні і Мску. Неслухоўска скіроўваюць як мага далей ад заходніх губерняў. Праўда, сам лёс падказаў яму выйсця праз два гады яго знянацку разбівае паралюш проста на ганку гарадскога тэатру менску назад на каўказ яго ўжо не вышліць інвалід хоць гэтая інваліднасць не замінае яму далей працаваць у сістэме чыгункі але гэтым разам ужо на сваёй бацькаўшчыне пагатоў і васіль фон роткерх ужо не тут у менску а ў вільні і піша перад пенсіі сялякія кніжкі пад псеўданімам тэабальта бо неяк не салідна як для чалавека што некалі круціў лёсамі людзей прыстаўляць сваё сапраўднае імя да зборнікаў тутэйшых зацемак што даяна неслухоўская дык ён разбіты паралюшом працуе ў тэхнічным бюро лібава-роменскай чыгункі ды не пакідае любімых заняткаў палявання вудальства ды пісання беларускіх вершаў у Сергей Харэўскі пакінуў янку лучыну ў ягоным родным Мску працаваць на чыгунцы, пісаць вершы і на уікенд выязджаць на мыліцах у пушчу, дзе паэт так любіў пастраляць у мядзведзя лася ці ў скрайнім выпадку у качку. А яшчэ Янка Лучына вывучае падзеі паўстання 1863 году. Згадвае свае гутаркі з тэрарыстам грынявіцкім, ці свой побыт на каўказе у тыфлісе які сітуацыйна нічым не адрозніваецца ад сённяшняга гудармесу закон захавання энергіі верагодна ўключае ў сябе і падраздзел захавання тыпажоў персонажаў адсюль такое падабенства лучыны і алеся аркуша няцяжка ўявіць сабе таксама сённяшняга васіля фон роткерха Наступны этап у нашым расповедзе пра янку лучыну фальварак мархачоўшчына пад стопцамі, забыты адрас беларускай культуры. Між іншым дані слухоўскіх мархачоўшчыну арандаваў Александр кандратович, бацька у ладзіслава сыракомлі стары слоўнік геаграфічны польскага каралеўства і іншых славянскіх земляў паведамляе што маленькі літоўскі лірнік рабіў тут першыя крокі на шляху асветы дачыняўся з прыродай і з народам полюбіўшы яго праз досвед ягоных тагачасных бедаў А Владзімир Мархель дадае, што ў сям'і неслухоўскіх вельмі шанавалі сыракомлю за ягоную творчасць дарэчы, сыракомля памёр у вільні, калі мінчуку янку лучыну было 11 гадоў. Але гэта пачатак ужо іншай гісторыі для іншае перадачы.